mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye medar niyo nkuru ndabahaye ikaze mu kiganiro umuyange ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi hano mu gihugu cacu mukagikurikirana ku musi nk'uyu nkano mango mu kiganiro umuyange uno musi dukubitira mu ntara ya rumonge muri komine rumonge neza na neza muri zone ya minago aho abarimyi bagiye hamwe maze bishingira koperative ubu bakaba bahingura ibiva mu myumbati aho twovuga nk'ifu y'ubududu uburobe canke ubuswage nk'uko benshi babyita reka ngo kenshi baranahingura n'isombe ni igikorwa gikomeye kubona abarimyi baja hamwe maze bakiyumvira bonyene icoteza imbere uburimyi bwabo bukabashikana ku iterambere rirama wa wundi ngo buke buke bushikana umusiba ku mugezi turizera yuko ejo canke hirya y'ejo abarimyi nibiyumvira gutunganya uburimyi bubashikana ku iterambere inzara ishobora kurangira hano mu gihugu cacu barene habyarimana na francine ndiho kubwayo akaba aribo bamfashije kwegera gutoranya amajwi muza kumva muri kino kiganiro umuyange reka rero twempi twongere kubaha ikaze turafise abantu b'abadandaza twagenera amasezerano tuza turabiha bakaca babidandaza iyi koperative none igizwe n'abandi igizwe n'abarimyi b'imyumbati bagiye hamwe barabona ko bafise ingorane y'imyumbati yabo cyane cyane mu mvura barabona yuko imyumbati yabo ikipfa nabi kubera kubura ukuntu bayihingura bagira inama yuko bogira ihinguriro ryo guhingura ivyo barimye muri iyi koperative mungana gute kugira winjiremo utangiye oh iyi koperative turi abantu mirongo umunani ni ukuvuga abakenyezi ni mirongo itatu n'icyenda abashingantahe ni mirongo ine n'umwe kugira winjiremwo ubu utugeze ku mutahe ungana ku bihumbi amajana umunani umwe umwe atanga ngahe ku kwezi bo ni ukuvuga mu ntango twagize kotizasiyo ubwa mbere umwe yatangiye gutanga ibihumbi ijana ijana munyuma barasubira batanga ibihumbi mirongo ine na bitanu kugeza tugeze kuri ibyo bihumbi amajana umunani amajana umunani niyo mahera mufise muri kese uno munsi ni ukuvuga n'umutahe w'umwe wese afise muri no koperative nayo handi ku kwezi hari amahera mukiriha bo turatanga ibihumbi bitanu bitanu buri kwezi eh, ku munywanyi ku munywanyi none uyu mwimbu wanyu iyo mukoze izo sombe ubwo burobe ayo mafu mubibika ngaho umwanya ungana gute canke mubikora mufise abantu baca babitwara kubidandaza ni ukuvuga ko tubikora dufise abantu bakora kubidandaza ahubwo ni’byo duhingura bibabike ku babishaka mwebwe ivyo muhejeje guhingura muri uwo mwanya bica bija bo turabafise stoke tumanza kubiruhukirizamwo hanyuma abo dufitaniye amasezerano ko baza kubitora baca baza kubitora canke tukabibishikana aho babidandaza tugaca bigenda none mukora kuri komande oh, hari igihe dukora kuri komande cyangwa tugakora kubera turonse umwimbo mwinshi tugasitoka hama isoko kuba yusanzwe iriho abaguzi tubashikanira aho basanzwe badandariza Fredance Hagabimana nawe umunyabigega w'iyo koperative aratubwira intambwe imyumbati icamwo kugira haboneke ibivamwo byose weni akabavuganye na Barene Habyarimana imyumbati ishitse aha kuri koperative duca ibiri mu ntuze mu masandarusi ni ukuvuga udusake duca tuyishira ku munzane tukayipima tukabona ibiro bivuyemo abatonora baba bari ngaho baca batangura bakayitonora bahejeje kuyitonora turafise aho bayirongera tugaca tuyironga muri ico kinogo tuhejeje kuyironga duca tuyishira mu kindi kibase tugaca tuyihimbagura ni ukuvuga tugakuramo imizi tumaze gukuramo imizi duca two bita y'ibiro nka mirongo ibiri na bitanu canke bitanu uko niko tugenda tugurisha tugurisha ku kiro mbega ababukeneye babugurira ngaha nyene canke murafise ahantu mufise nk'iduka mu bushiraho kugira ngo babusange twe turafise ahantu ku isoko ku isoko nyene nkuru ya muminago kuko aha turi turi mu minago turafise kioske tudandariza kw'iryofu eh, ni ukuvuga ko nk'ibivunde bashobora kumara nk'umwaka mwaka mugabo amarobe nashobora kubikika niba bashobora kumara nk'iminsi nk'ibiri itatu aba agiye bo isombe irashobora no kumara n'amezi atandatu turifisa mu bihingura gute nyene bo nohera ku buvunde ni ukuvuga ko bayizana ari imyumbati mibisi irimo n'ibishishwa hama tukaca tupima ku kiro ubu ku kiro tugura amafaranga ijana na mirongo umunani hama tukaca tuyitonora tuyitonoye tuca tumanza tukayironga hariho ibase zirya mwabonye tuyirongeramwo hama duhejeje tuca tubisatagura neza tugakuramo ibicafu byose vyoba birimwo bo tukora rero ufu ry'uburyo bubiri hari tumaze gucisha mu mashine tukajanjagura hanyuma tugasha tuisha mu mazi mu gukuramo iryo tumaze kwanika ku buyungiro ariko iryo rindi ducisha mu mashine ubu tugurisha igihumbi n'amajana ane murabye aho mugejeje murishimira ibikorwa byanyu ubona mutera imbere cyangwa musubira inyuma bo ikibazo dufise n'icy'umwimbu n'ahandi byo gutera imbere tubona dutera imbere kuko twigera duhomba mu rudandazwa tuba turiko turakora gutera imbere byo byo turabibona hano mu minago yaba muri komine rumonge canke mu ntara yose hariyo ayandi mashirahamwe asanzwe akora ako kazi ko guhingura iyo myumbati oya nta rindi shirahamwe ririho rihingura iyo myumbati kiretse abenegihugu bihingura burya mu buhinga bwa bwabo bwa kera kandi nta ndishyahamwe risanzwe ririho muri no komine ya Rumonge abanyagihugu bo ngaho muri zone ya Minago barashima umuzo w'iyo koperative na cyane cyane ko bayibonamwo iterambere nkuko tubibwirwa na Eugenie nije imbere turiga kubihingura twarabimenye Ekanatoyi Mathias umutama w'imyaka irenga mirongo itandatu arashima ibikorwa by'iyo koperative urumuri ngo kuko usanga aronka icyakora bivanye n'iyo myumbati ibarima ngweka biranamufasha neza no gutegura kazoza keza mu kuziganya utwaronse nk'uburyo se narungutse kuko muhira murabona ko mputse naguma muhira nta bantu twaganira ngaha ah, nk'ubu ndi ngaha kenshi ndi mu bantu dutonora imyimbati iyo imyimbati ize turatonora tukayironga tukayisatagura kurya mwabibonye tuhegeze gukora ku kazi ku mugoroba duca dutaha cyangwa aho akazi gahereye naho haba mu ijoro nka saa moya twasanye amatara tugataha kandi dutaha ata n'umwe yidoga atanyego akazi muragashobora hoho cyangwa murakeneye abandi babafasha akazi mu bisanzwe turagasobora abarimyi b'imyumbati bahurikiye muri iyo shirahamwe turetse ko bashima ibikorwa by'iryo hinguriro ngo biranabafasha guteza imiryango yabo imbere nko kujana abana mu mashure eka mbere n'udufaranga rimwe na rimwe bakaturonka ivyo navyo bigasigurwa na Serafina Ndayizeye umunywanyi w'iryo shirahamwe kunguko kariyo ku buryo iyo turiko turakora kubera ubu twatanguye gukora ivyo vy'ikivunde turaronka karusha akanyungu turakaronka ko nk'ubu baca dusaba ko twuguruza amakoni nimba ko turose bakatucisha kubashikiriza ku makonto none muhora mwunguka mukagira ikintu mutahanye muhira hamwe mubona yuko kuva muhira bibafitiye akamaro yego nk'igiki hari igihe iyo twiriwe ngaha anye gukora bashobora kudutekerera nk'akantu twagatahana nko muhira nk'udufaranga nyene udufaranga muhora mutahana tuba tungana nka gute turashobora kuronka nk'ibihumbi nka mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu canke iyo wubutse nk'utuntu tw'udusemineri turashobora gutembera tugiye kwigisha ubumenyi abandi mm. ni igiki ubona wewe wungutse usumbije umuntu yagumye muhira atazi akamaro k'ishirahamwe ni ukuri mu bintu nungutse ni byinshi cyane ku buryo ubu ndabona yuko ndiko ndatera imbere aho ndi kuko kuva ntanguye muri iri shyirahamwe ririko riramfashishiriza n'umwana w'iwanje kugira abandanye kwiga niho ukuri rasiyo niho kuri amahera y'ishure byose yego ndabironka ku buryo iyo kirya kivunde gikubwe ifu rikaboneka ndashobora no kubukura ngaha nkaja kubudandaza mu rumonge kumva mu rumonge ndashobora kuja kubudandaza mu rumonge nkabwunguka ko kandi mm. eh ni kuvuga ku kanyungu ndakarose karangirira akamaro nkabona ico ndiko ndagakuramo none aha muhatonda minsi yose aha turatonda minsi yose hariho ukuntu dutonda minsi yose kuko nk'ino munsi turindiriye imyumbati bava batuzanira kugira dutonore ni ukuvuga rero mu gihe tuba tumaze kuba dufise iyo dutonora n'iyo twanikira bisaba ko tuhagoma kugira tugume ducunze ijya iba yanikiye ntiyononekane mu mashirahamwe harakunda kwaduka ibintu by'ingorane bapfa inyungu bapfa amahera muri iri shirahamwe ry'iwanyu mubanye gute twebwe ibyo ntibirigera bihaza oya nta urenganya uwundi oya kuko byose biko yatojwe hariho ukuntu inama ya komite iba kandi iyo nama ya komite ibaye iratumirwamwo n'abandi bapembeni bakavyumva none iyi fu y'iwanyu mwumva abantu bayishima mbega ifu barayishima cyane kuko ni keza kandi k'isuku kandi kabyimba n'uburobe bwaho turamaze kubusohora bumwe bumwe kuko si irya mbere dutangura gucumba ibi bikorwa ntibibavuna mbega ibikorwa biratuvuna muga ku ntumbero yaho tukirindiriye abatwemeye kuzodufata mu mbavugira baduhe nk'imashini ihura uburobe n'imashini ihura isombe turacakoresha ingufu zacu niko kutuvuna rero tukiruha hagabimana fredance umunyabigega w'iyo koperative ngo bakiva mu dushyiraho hamwe duto duto baragerageje barakora ibikorwa byabo atamfashanyo barongejwe ngo kuko bari bafise ishaka ryo guhingura imyumbati ikiruta byose ngo baranahingura n'ifu ishobora gufungurirwa abantu bagwaye za ndwara z'igisukari izo bita diyabete uru ruganda ukuntu twagwubatse twebwe tumaze kuja muri utwo dushirahamwe duto duto twaragize intererano yo gutanga tukaza turatanga amahera uko igikorwa kiramukiwe kugera dushike kuri kuri iyi nzu tuyiheze yakoze eh, ahantu ntamugira neza n'umwe yigeze adufasha kuri iyo nzu kuko twebwe twari tubabaye twashaka ko ibintu byacu turonka aho tubishira kugira ngo twimbure ndabona imashini ngaha iniyo ikuba ubududu muba imyumbati muba yumye hajya ku buyungiro oya iyi mashini ubona ngaha ikuba ita purense n'iyi kate yindi ducisha ajya muri irya mashini tugaca tugenda kwanikira muri iri ntiyahangara ni ukuvuga ngaha mufata imyumbati kireme bise mugaca muyisya ubwo nyene duhejeje kuyironga aha muri iyi nuzeye igira kabiri ni ukuvuga duhejeje gupima tugatonora hanyuma tukaronga tugakuramo imizi duca dufata hajya bagashira muri rya mashini igahekenya iyo mimbati hanyuma duca tuyicisha ngaha muri aya mazi agira gatatu mm. Ikakura mu ibamba ni ukuvuga ibamba rimara amasaha cumi n'abiri kugira ngo abantu ntibagire ibindi bibazo tugaca dutwara kwanikira iminsi ibiri iheze duca turonka iryo fu muhava muhingura ego turiyumvira kuja guhingura n'ibindi kuko turiko turarondera ukuntu twasanze igikoti cy'imyumbati harimo ibintu byinshi cyane kivamo kandi tutazi gukora baratweretse ko ibishishwa bishobora gutegurwamo igato amagato ibyo rero ni ibikorwa turiko turiga gukora hanyuma turiko turiga kuntu tuzokora icyo bita amido amido iva muri icyo gikoti cy'umwumbati ni ukuvuga iyo amido niyo bakoresha kugira impuzu ivyo rero ngaha hari twiteguye kuja kwiga ntiturabyiga neza ngo tubimenye tubinonosore dutangure kubikoresha ngaha ariko niyo ntumbero dufise ikindi kigira gatatu agafu nyene k'imimbati twarubatse ifuru ngaha y'imikate agafu k'imimbati tugashiramwo iyo imikate tugakora tugafata ifarini tugacanga n'ifu y'imyumbati icyo ni ikintu kigira gatatu turiko turakora ngaha kuri iyo koperative yacu nyene turahingura n'isombe muri icyo gikoti cy'imyumbati ivyo ni ibintu tubona ko biriko biratera imbere kandi turahingura n'akarobe twifuza akarobe ko kaja muri ambaraje kandi bakadufasha abandi bagira neza bakadushiramo ibintu byo babibuze kugira ngo kajye mu bihugu byo hanze irobe rigira akamaro rijye mu bihugu byo hanze amarobe rero ngaha turayategura ni ibikorwa tumenyereye kandi gukora ngaha nyene n'ubu turafise imikembe ngaha usabye agakembe duca tugufungurira nta muntu yicirwa n'inzara ngaha mm. ibyo rero nivyo bikorwa turiko turitegurira gukora kugira ngo tuje imbere amido twasanze igugwa akamido gato mu gacupa gatoya ibihumbi icumi iyo rero ni igikorwa cyiza turiko turiga gukora mm-hmm. aho rero niho iyo migambi dufise muri icyo gikoti cy'imyumbati n'ibindi na Nkinahamera aserukira abarimyi muri zone ya Minago komine n'intara ya Rumonge arashima umuzo w'iyo shirahamwe ngo kuko kera bari bazi ko imyumbati ari yo kujya gusa mugango ubu bakaba bafise aho bashorera umwimbu wabo manzi koperative twayakiriye neza ko hari imiro myinshi twahora tugira koperative itaraza ngabo ubu kuko dusoroma imimbati bayitugurira ari mibisi kandi bayigurana n'amashishwa ntiturinda gutonora bagashyira baduha amafaranga tugashyira twigira mbega iki gikorwa mwebwe nk'abarimi bikobera gute kubona umwumbati bawuhinguramo ibintu byinshi e, iki gikorwa mucakira gute igikorwa turakigamburuka cyane ahubwo twasaba ko amashyirahamwe yobandanya agwira kugira ngo abarimyi bose ntihagire uzosubira kugira ikibazo ku giterwa cy'umwumbati tuyaronka tutarushe bobo bakora kabiri mu ndwi hari igihe bakora ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatanu ufite imimbati yawe urasoroma ushikanye hano bagushirira ku munzane amafaranga ugaca utaho yatahanye se nta bimwe bakubwira ati amaheruzo ugaruka kuyatora hanyuma oya baca baduha ubwo nyine yego turiko turasa turabasaba mbere ko bonadufasha kugira ngo n'abandi benshi barime mu buryo bwa kijambere ku buryo turima ahanini tukimbura byinshi kugira ngo koperative ntize yigere ibura imimbati ikiro ubu bagurisha igihumbi n'amajana atanu cifu abandi barimye bagenzi bawe ubu babwira iki n'akahe kamubatera akamu ndabatera nuko nguma ndabahimiriza kubabwira ko isoko yabonetse kari abantu barima bibaza ko ari ukurya gusa bisanzwe nsanzwe ari jewe nkumbure ndi hafi y’abarimye cyane nama ndabagendera nkatembera mu misozi yo barima kugira ndabigishe umugambi wa koperative kandi barawugamburuka n'abanyagihugu baguma bantuma ko kugira mbandanye ndabasiguriraho uwo mugambi utarashika kugira nabo bawiyumvemo nk'abandi mbega iki giterwa c'umyumbati umengo kirateba ugiteye kugira ngo usubire wimbure usorome ntibone ko bizaba bitera ikibazo ugasanga umuntu urari byarindiwe umwanya muremure oya dusanzwe tubimenyereye mu bisanzwe mu niko wa murimwa ubu mbwa turiko turasaba ko boturonsa imbuto zimbuka n'ingoga zimara umwaka umwe gusa umuntu agaca soroma ubundi bwo twari dusanzwe dufite imbuto umuntu ateragira ugaca urindira imyaka ibiri ikwiye akaba ariho usoroma ubu rero twifuza ko boturonsa imbuto nyinshi kandi zimbuka n'ingoga mu kiringo cy'umwaka umwe gusa na koperative yaremeye ko kumbure nabo nyine ko hariho ibigo bisanzwe bikorana na leta bihingura izo mbuto kuba ariko barabik kuzitegura kugira ngo abarimyi bazoturonse izo mbuto ari nyinshi ku bijanye n'iterambere ngo bari muri iryo shirahamwe bararibona hafi ngo kuko ubu u bariko bariga n'ubuhinga bw'uko n'ibishishwa bivuye mu myumbati bishobora guhingurwamwo ingaburo z'ibitungwa aho naho uburimyi bukazoba ko bugana iterambere Fredance Hagabimana ni wa koperative Urumuri turiko turaraba turabona neza kuzokunda kuko n'ibishishwa turafise ko tubikoramo ifungaburo y'ibitungwa nico gituma tubona ko ivyo bintu zeye ivyobikika tuzobizokunda kuko nk'ubu turafise abagira neza bazotwiyumva ko tuzogenda kudodora ko kandi tugasaba n'ingurane mu ma microfinance bakadufasha turonse ingurane tugashobora gukora icyo gikorwa tutari bwashikeko egome murumva ko eh, nigiterwa cy'umwumbati murumva ko kiva mu bintu byinshi cyane mbega hoho eh, ntimwibaze ko muzava ibakehana iyo myumbati nimwagira iyo migambi yose ni ukuvuga hariho umugambi dufise ubu twakorana n'amashyirahamwe cyane kugira ngo turonke iyo myimbati ubu turi ko turarondera abarimyi we tukabigisha ngene barima kurima bashorera isoko ibyo bita agri business turi ko turigisha abarimyi kurima bashorera isoko ni ukuvuga akarima afise umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu abacatera kugira ngo umwimbu wiyongere cyane mufaso ni koperative yanyu murumve ko ari kirumara mbega mu um, buyobozi bw'umurimyi n'ubworozi mu ntara mubasabiki dusaba ya ko yodufasha ikadurungikira nk'abafundi b'indimo kandi ikatwigishiriza abantu kurima cyane bakitaho uburimyi nicyo dusaba amadepayayi ngo dufashe kubera twasanze mu bintu by'uburimyi umenga ntibatwitaho cyane urugiye muri microfinance n'ibintu baca babanza kugutebya ngo igikoti cy'umumbati gitanga inyungu gitebye ivyo rero nivyo twariko turasaba bakabona ko uburimyi ari umwuga nk'iyindi myuga umwuga james ndayisaba harongoye koperative asaba abajejwe uburimyi n'ubworozi eka n'abajejwe intwaro guhimiriza abafundi b'indimo mu gukurikirana neza abarimyi batandukanye hama mbere ngo binashoboka bakanaronswa n'imbuto z'imyumbati zirinda indwara bo icambere ni ukurondera imbuto zirobanuye kubera imbuto z'ibikoti zaratewe n'indwara zitari nke tumirije gukorana na izabu kugira ngo turonke imbuto zirobanuye ishyirahamwe iko ibidufashijemo kugira turonke imbuto zirobanuye dushobora kugwiza umwimbu hanyuma iko nyene iha iradufasha kugira ngo tumenye kurima imyumbati mu buryo bwa kijambere twongere tugwize imbuto kugira ngo abanyagihugu baronke imbuto zitagwaye hanyuma umwimbu ubone kwiyongera nico kintu turiko turakora ikintu mwaba mubona musaba haba abajejwe intwaro canke abo bose bobafashe n'igiki mubona gikwiye gukorwa kugira mubandanye mukora mutera imbere bo nko mu intwaro nuko bohimiriza bajya ba moniteri bajya bafunda ibindi bo ku mitumba kugira ngo biteho gukurikirana akazi kabo na cyane cyane abarimi b'imyumbati babigishe ubuhinga bwo kurima bongere babakurikirane hanyuma umwimbu wiyongere hanyuma ku mashyirahamwe afasha turasaba nabo nyene ko dufasha mu kugwiza imbuto z'imyumbati itagwaye eh, no kwigisha abanyagihugu abari aribo bari mu kurima mu buryo bwa kijyambere kugira umwimbu wiyongere mu gisata kijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge bamenyesha ko hari aho bishika amashirahamwe nk'ayo botegerejwe gukorana batayamenya icyo basaba rero nuko beneyo bogerageza kuyashirisha ku ntonde zayakurikiranwa na DPAE nk'uko amategeko abivuga kugira byorohe ko aronswa ibyo byose akenera haba mu nyigisho canke ibindi vyankenerwa nino ngaha nyene nciye ndangiriza ikiganiro umuyange kuri uno musi tukaba twariko tuya umuyaga n'abarimyi bagiye hamwe bishingira koperative iyo nayo ikaba ibafasha mu guhingura igitegwa cy’imyumbati reka shimire bagenzanje Barene Habyarimana na Francine ndiho kubwayo begeranije amajwi mwagiye murumva muri kino muhejeje kumviriza umuyange ikiganiro kiba yagira ku burimyi n'ubworozi mu burundi umuyange